علیکم السلام و رحمت الله و برکت و بارک الله فیکم برادرم سلامت سربلند باشید بله برادرم اصلا اون جوابی که من در برای نماز شام رو یک رکعتش رو دریاب کردی چطور خونده می شود جواب گفتم جواب من یعنی که از پیش خودم نبود یا از هوا و هوسم یا از فکرم جواب ندادم جواب من از کتاب های فقهی و از طبق شریعت هست و هر کتاب فقهی را هر طالب علم که بکشوید پس اون رو پیدا میکنه برادرم اولا و ثانیا که بعض برادرها میگویند که چرا در یک رکعتی که با امام دریاب کرده بود این انسانی که نماز شما یک رکعت دریاب کرد به سوره بود پس باید بخیزد دو تا دیگه به سوره بخواند ин тибқи ақл ҳаст бародарам яъне ки ақл ҳаминро гуфта истодааст аммо дар гуфта дар ин тибқи ақл ягон далиле нест ягон далиле несте ки мо як рикаати бо ҳамроҳи эмом бесура дарё кардем пас дутаи баъдиашро бо сура бихонем ин тавр ягон далил несте бародарам ва он сеюм рикаат барои эмом буд фаҳмо برای امام بود فهمو سیم رکعت برای امام بود و برای امام بیزم سوره بود اما اون سیم رکعت امام برای کسی که اومد یک رکعت دریاب کرد پس این یکم رکعتش هست برادرم سیمش نیست یکم رکعتش هست فهمو و امام که سلام که داد میخیزد پس دویم رکعتش میشود مثلا در نماز شما یک رکعت دریاب کرد аз ҷош ки хест пас ин дуюм рукааташ мешавад барои касе ки ракаата дайроу кардагӣ ҳаст ва инашам ба зами сура мехонад ва сеюмашро ба атаҳёт мехонаду мехезад ба сеюм рукаат мешавад сеюм рукаат бидуни зами сура ҳаст бародарам ва ҳамчунин боз бародар суол кардан дар бораи намози аср намози аср як ракааташро дарёб кунад чӣ тавр мехонад бале бародарам омаде ки намози аср як ракааташро дарёб кардӣ аз пушти имом ният мекунӣ ва қатъи он як рикаата мехонӣ ва мешини атаҳиёта мехонӣ ва имом салом ки дод аз ҷоят мехезӣ аз ҷоят ки хестӣ ва ту алҳам бо зами сура мехонӣ алҳам бо зами сура мехонӣ ин дуюм рукаати ту ҳаст якум рукааташ гузашт ба мисле ки дар намози шом ҷавоб додем чӣ тавре ки як ракаатш гузашт барои имома чорум ракаат буд не ки барои инсоне ки як ракаат дайрав кард ро барои ӯ якум ракаатш буд ва мехезад аз ҷояш ва як ракаат ва алҳам бо зами сура мехонад ва мешинад як ракаат мехонад ва мешинад аттаҳиёт мехонад зеро ки як ракаати қатӣ имом хонд як ракаате ки худаш хонд ҳарду инҳо шуд ду ракаат дуюм ракаат дар дуюм ракаат мо қаъда дорем бояд бинишинем پس می نشینیم می خونیم و باز از جایمون میخیزیم تا اینکه نماز رو چهار رکعت بکنیم مثلا نماز پیشین یا عصر یا خفتن رو تا اینکه چهار رکعتش بکنیم و از می خیزیم و دو تای بعدیش رو به زم سوره خونیم سوره فاتحه رو تنها میخوانیم و ما دو تای بعدیش رو به زم سوره میخونیم فقط یک تاش رو با زم سوره خونیم مثلا پشت امام اگر یک رکعت در کردیم мехезем яктаи дига бозами сура мехонем ва боқимонда дутаи дигаша атаҳиёт мехонем мехезем бо дутагаша безами сура мехонем ё масалан ду рукат дайро кардем агар қати эмом омадем ки эмом ду рукат хондагӣ ҳаст ва дуюм рукат амо сеюм рукат амо дайровуш кардем сеюм рукат қати эмом мехонем ва чаҳорум рукат қати эмом мехонем ва эмом салом ки дод атаҳиёта мехонем он салом ки дод мо мехезем ду рукати бидуни зами сура мехонем ما زم سوره در اینجا نمیخونیم به خاطر اینکه در رکعت اول ما گذشت اونی که ما خیستیم اون سیم رکعت ما هست دویم رکعت ما نیست و یکم رکعت ما نیست سیم رکعت ما و بعدش چهارم رکعت هست که اینها زم سوره ندارند فهمو برادرم برای اون خاطر طبق شرع همین است حکمش و طبق شرع همین است یعنی که چیزی که من گفتم از پیش خودم و از فکر خودم و با عقل خودم و با Э, ҷобаҷо кардани бигем мафкураи худам нагуфтам балки бо тибқи шаръ гуфтам ва ҳар китоби фиқира ки букшоед ҳар китоби фатвор агар толибилмо бошанд букшоянд пас ин суханро пайдо хоҳанд кард ҳар китоби фатво бошад ҳар китоби фиқира бошад ин суханро пайдо хоҳед кард боракалло фикум ва ҷазакумуллоҳу хайран ва ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату